بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مفاتيح الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه الشريفة بالدارين آمين رضي الله عنكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه anasema an ibn Mas'ud hadithi mapokewa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama qala amesema laysa min nafsin tuqtalu dhulman hakuna nafsi yoyote itakayouliwa kwa kudhulumiwa illa kana ala ibn adam alawali illa atakuwa naye atakuwa nayo binadamu wa kwanza alianzisha mwendo wa kuua kiflun min damiha fungu la madhambi katika kumwagika damu yake yule aloanzisha. unajua kisa cha Habil na Kabil, yule aliyemua mwenziwe, yeye ndio aloanzisha mwendo wa binadamu kuuana. Kwa kila atakayeuawa kwa dhulma, na yeye anapewa fungu la madhambi ya kuanzisha mwendo ule wa watu kuuana. Kwa maana hiyo, anasema laisa min nafsin tuktalu dhulman, hakuna nafsi yoyote itakayouliwa kwa dhulma, illa kana illa imemsiwidikia maana ala ibn adam atakuwa nayo binadamu alawali wa kwanza alianzisha kuuawa kuua watu atakuwa na nini kiflun min damiha maana yake nasibun atakuwa na fungu kiflun kwa maana nasibun atakuwa na fungu la kufanyaje la damu yake kumwagiwa eh lianahu kwa sababu yeye binadamu huyo kana awala man sanna alqatla amekuwa ndio wa mwanzo kuweka mwendo wa kuua binadamu wenziwe muttafaqun alayh na namna hiyo hiyo katika nchi yoyote duniani yule atakayeweka katika mwendo katika nchi ile watu kuuana basi watakaofuata wakafuata mwendo ule na yeye atakuwa na fungu la madhambi ya kila atakayeuawa kwa dhulma katika nchi ile hii ni mpaka kiama haina kurejea nyuma na yule aloweka mwendo muovu katika dunia nzima wa kumfanyia mtu mmoja uonevu yeye ndo aloanzisha katika nchi ile basi kila atakayeonewa katika nchi ile na yeye ana fungu la madhambi la kuonewa yule kwa sababu kama asingeanzisha hao wasingejua kuoneana kama asingeanzisha kuua hao wasingejua kuuana tunafahamu hivyo eh? na kinyume chake atakayeweka mwendo mwema dunia nzima katika nchi yoyote wa kuwafanyia huruma wale walio chini yake na kuwatendea yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha watendewe binadamu نايوني نيني الراحمون يرحمهم الله ويو اكوانا هرمي اكو هيو الو امر شمتوم صلى الله عليه وسلم بس كلا تكاي هرمي بعد يا يي نيا تكو نفungu ذا ثواب namna hiyo hiyo eh muttafaqun باب في الدلالة على خير ودعاء إلى هدى أو ضلاله Huu ni mlango katika kuelekeza. Dalala ni kuwajulisha juu ya kheri, wadua ila huda, na kulingania kwenye uongofu au dhalala, au kulingania katika upotovu. Qala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia, wad'u ila rabbika, nalingania kwa Mola wako wakala taala na amesema Mwenyezi Mungu aliyetukukia ud'u ila sabili rabbika lingania kwenye dini ya Mola wako bil hikmati kwa hikma wal mau'izati hasana na mau'idha yaliokuwa ni mazuri katika mlango wa kuamrishana mema na kukatazana maovu hili ni somo na watu wanasomeshwa namna ya kufikisha kaifiyatu da'wa vipi utafikisha watu vipi utawaathiri watu wa kuangalie wewe wa kusikilize wewe wale waliohudhuria utafikisha vipi kwa hiyo pale katika kuamrishana mema na kukatazana maovu katika kitabu chake utakuta kuna nyumba imechorwa alafu ina mlango mmoja tu haina madirisha ina kitoto ule mlango umeandikwa hivi al-amru bil ma'rufi bil ma'ruf kuamrishana mema kuwe kwa njia njema. Haiwezekani mtu akasimama akawaambia watu nyie wazinzi nyie, taingia motoni wote, hawai kutoka, atapigwa. Lakini kakataza maovu kwa usulubu mbaya. Kwa hiyo usulubu dawa ndio muhimu ndio maana ikawa bil hikmati wal mau'izati alhasana na katika mifano yake unapigwa mfano wa mtoto mdogo na wa mbuzi daraja limebomoka kule mbele mtoto amekwenda kwenye lile daraja ukimfukuza atakufa yule maana ataanguka kule mbele mbuzi amekwenda kwenye daraja utakapomfukuza yule mbuzi au ukamfuata atakimbia akikimbia ataanguka kule atakufa kwa hiyo ndio ikachukuliwa mfano katika kulingania mema utakuwa umeshika majani kumuonyesha yule mbuzi aje pale kwenye majani, au utakusanya majani utaweka pale, atakuja atavuka pale atarudi huko Au mtoto ukamwonyesha kitu anachokipenda, ikiwa mwanasesere au pipi au chochote kile, atakuja atafuata eh? Lakini ukimfuata ukamkimbiza, sasa hizo zote ni sehemu katika uslubu dawa. Unapofundishwa namna gani utalingania watu, unafundishwa vitu kama hivi. na anasema waqala taala wataawanu alal birri nasaidia nini ya uchamungu, maana kuelekezana katika uchamungu, katika wema watakwa na uchamungu wakala taala waltakun minkum na wawepo kati yenu ummatun kundi yad'una ila alkhair wanalingania watu kwenye khair hii ni wajibu hakuna khiari ndani yake lazima wapatikane watu wenye kuamrisha mema na lazima wapatikane watu hao hao wanaoamrisha mema maana yake wakatazwa mabaya wallahu rasuluhu a'lam tunaishia hapo eh